Eston Galera beti no elegante, superlaza eta presari gabe Txukun zertitzen ez txandala jansten, korbat aurrek ez dibeldurrik ematen Azken moderatan ez tiktok, baina dantzen dauten ere ritmora Koraka, koraka, kinkon Berriz beltzez jantzita gure nortasuna dirazten Horain denak nahi dute zati bat, azgazkatuta aukate baina nik badakit Betikoak ditu dana nirekin Horregaitik enaiz hilko bakarrik Gaiek bigarren horpegi bat eskutatzen dut eta ez dira geminiz uh ah, -uh. Ah. Dudan esentzia hau ez da inoz altzen Zuek komerian jaunta jabe Ilargiaren semea guzkia egon arren Beti gaude elegante Ae, ae, ae, arratsaldeo naiz gabon entzule eta ongi etorri estek estonera laiziar irratiko denboraldi honetako bigarren nobedadera. Eta bertan, eh, esatari teknikari eta koizle moduen, John Rekalde nauko eh, AKA Rekal, eta eh, musika jarte nizten dozuetan lekuetan be, beste ez ezagun, ez batzuekin bai, ezagune ez, baina bueno, <laughs> topa balizengo nuzue. Eta bueno, e, denbora aldi honetako orkespen zaio entzune zendu honontzako, e, edo programa honetan, e, eh, regetoia ez dan eta teknoa ez dan musika estiloak e, ezagutuko doguz, e, ez be gau giro edo dantza giroarekin harremana daukaten horiek. Edo bintzat niretzako interesgarriak hiru ditu jatesena, ba, ba bueno, gaur egun entzuten da musika sailkatu eta desberdin du al izeteko. Danaz da reggaetoia, danaz da tekniko, teknoa edo musika elektronikoa. E, musika elektroniko horretan ikusi goz, ikusiko gozain bat gauza be bai eta reguetoitik gertu dauzen estilo asko, naiz eta bilarri gintzako iguel saiak dien e, identifiketako. Bien, Ba, ba bueno, e, larrei ez luzetziarren, e, eh, saionetan zier, astero e, estilo diferente bat ekarriko dutzuet, estilo horren jatorrira joko dugu, e, mundu mailan estatu mailan naiz, e, Euskal Herri mailan estilo honen erreferente edo, bueno, edo behintzat, e, estilo hau ezagustaraztea, e, ezagustaraztea. <laughs> Lortu da bizan artistak e, edo nietzat bentsat interesgarria den proposamenak e, entzungo doguz. Eta besterik gabe, e, gaurko lehengo programarako e, jamaikako uartera joango gara, irugoiko amarkada bukaeran sortutako estiloa, oinarri moduan e, ridim instrumentalak ezaugarri nagusi moduen Dituen estiloa dantza eta kale kulturarekin lotura estua dokana eta hau da dansala. Yeah. music zerezetik anasi zena Bakotxak bazeuken berez izena Karplazaratu nahiko nuke dena Beldurrik etzeuketenen abizena Onena, aurrera emandako pausoarek etzeuken Atzera bueltarik, nona bide bakarreko bide Hortan inork ez geneuken Inorako dudarik, borondatez Garaketa lokaletan, noka eta bajeretan Biztuko darkia, gaur mudok ere indako azia bazkatzen dugun honestia da ez dugulako biltzen gara Igarotako bidearen jakitun gara Biotzetik sortu abaldin bada Gure nahikoa izan da Baina, eh, gaur modan da Huler gaitza zaitalako estanda laik bat, erligi obi urto da Sare agaurko kulturaren denda Bukatu bai baina nola azten da Sentimendua maizegi azten da Musika musika da ez da zerrenda Zaintzestena erresegi hausten da Erronkaren bila Bidearen zaporean but now how they said inside. Hey, how dena kontatu nahi Da beste behin Ahotxik abekoen baita Nantz jola murgildu zen Alabazendo alabazan berdin jarraiz ezan Noiz beinka biltzen gera tarteko lan Asfalditan karri dugula ezagutzen Denborak lagun honak baititu elkartzen Noiz den nola izan zan estetko goratzen Baina bai bide ondan bakarrik ez gerala ibiltzen Euskal herritena denak sutan jartzen Akademiks erogeria honen atzen Atzo eginak ez baitira itzultzen Badakit zerbait bereziari da sortzen Erronkaren bila hau izen da balgara gai, 2008ko urtarrilean akademiksek erokeria musikekin batera jiksa izeneko epean entzun gaideko zuna bestia, eta besti honetarako bat zauneko mororekin, mororen laguntzarekin e, izan da bie, ba, abeslari moduen. Bien, ba, esan dugu moduen, dansala, laro eta amarreko amarkada bukaeran sortu zen Jamaikan, Kingstonen kalean antolatzen ziren eh, jai, e, ez dut esango arraldoietan, baina jai e, eh, a, eh, girotxuetan, e, sound systemetan sortu zen, edo, bueno, e, zan garrantzi edo famartu eban estiloa izan zen, Regetik datorren estiloa da, baina kasu honetan eh erritmo bizkorragoa dekoguz, mezu zuzenagoak eta beste energia bat, San da bai musika elektronikoaren edo instrumentu elektronikoen astapena, ba, bueno, eragin eukibala gara jonetan e, musika berria sortzeako orduen. Eta ezaugarri nagusi edo bereizgarri moduen dekogu ridim izeneko oinarri instrumentalak, Eta, bueno, horreko saio batean bai regetoietik desberdintzeko egin, egin genuen nolan e, <laughs> performance txiki bat. E, oin kriston lotxan boten duztena, entzule berrien, aurrien horrelako jarrera izetia. Baina, bueno, basikamente, tun patun patun patun patun erritmo hori erregetoian oso barnura tuteko gune. Baina, e, eh, dan datorren erritmoan ikusiko guzelan... E, eh, kaja edo soinu agudo bat galtzen dauen, eta oinarria geratzen da, ez dakit, apurtso bat lasaiagoa, apurtso bat baina beharrirantzako osantzekoa da, tum, tum, pa, tum, tum, pa, tum, tum, pa, tum, bezalako erritmo okingo dugu oinarri moduen. E, esatiebe bai, estilo honek badekola e, izen bera dekon dantza estilo bat, dantza izeneko dantza estiloa, guztiz lotuta dabela musikarekin, Eta honek bebai, ba, e, kulturalki kriston indierra dekola, e, jamaika, nortasun e, musika, oza, musika nortasun honetan. Eta baita ere, e, mundi maian, e, gaur egun dantzela nuna ikusi aldugun estiloa da. Eta ez baduzu ezagutzen, ba, bueno, e, zaituzte e, YouTubeen edo ikusentzunezko plataformaren batean e, begira botatzia. Bien, Eta bueno, e, jatorri moduen edo e, pionero moduen, e, eh, topau izan arabera, Yellowman e, artista dekogu, gara honetako e, errege eta, eta jamaika musikako e, referenteetako bat. Eta e, mila beratzi hon dalaro eta malauan, kalartu eban, danzal izeneko izena, ondikarrenik ez dot e, rekonozitzen abesti hau danzal moduan, baina bai mm, ulertzen dut nun dignora doien e, ba, danzala e, eh, erritmo garatu izena eta bueno, besterik gabe entzungo dugu jolo danzala bestia eta laster bultoko naz txapa apurtzoa gehiago botatzen Danza al publisha all over the world And people have said it And yet still some people don't love the music Hear this Dancehall all reggae music I take over the world You hear me now? Dance all reggae music I take over the world reggae music I take over the world You hear me now? Dance all reggae music I take over the world Wanna hear me? On your mark, you better get set Dance all music, you coulda never forget To some people, they say it's a threat But inna your brain, dance all a take set Some of them are dance and them want it for wreck but come crowd of people who no hear nothing yet King fi dance all, who no want stick a bet All dance all fans, everything cap set Go and go listen reggae music on your cassette Pan your radio and your component set Dancehall reggae music I take over the world You hear me now? Dancehall reggae music I take over the world Dancehall reggae music I take over the world You hear me now? Dancehall reggae music I take over the world Watch me Give me the music with the big reggae beat Clap your hands and stamp your feet. We have the whole dance hall under it. The lector a select the top end so sweet. The bassline so heavy and a rockle me teeth. Four big sound and the whole of them meet. One sound win and three get defeat. And a my fall and a yellow man do it. Tonight, tonight, could the people going and see it? Dance all reggae music I take over the world. You hear me now? beti harremandu behar dugu e, dantza giroarekin edo bueno, dantzarako egindako eh, estiloarekin. Bien, eta gauza bada, estiloa nun, nun izan edo nork sortu eban edo nork egi hau garatzen jutie, eta gero beste batzuk izen ziren nortzuk eia bien eh, mundu mailan ezaguna izetie, edo bueno, bintzat, zeintzuk izen ziren internazionalki lehenengo erreferenteak. E, laro amargarren amarkadako bukaeran, bueno, larogoi eta larogoi eta amarreko amarkadetan parkatu, eukingo dugu Shabba Ranks, moduko artistak, Benny Men, eta niretzako, ba, bueno, nire gaztaruen entzune ban lehenengo abeslarie, eh, dala Zon Paul, uste, uste danok ezagutzen duguna San Paulen abestia, baina ezagian beraztapenak eta zentzuk izen zien nazio eh, nazioartien eh, ezagunek izen zien lehenengo abestisek. urengo proposamena, ba, abesti hauetako ni e, edo nietzako bintzat e, gaur egun entzuten jarraitzeko atsegin e, iruditzen jatan like glue abestia. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, so me go so then. Well, I don't really care what people say. I don't really watch what them want do. Still, I got to stick to my girls like glue. And I might not play number two. All I know the time it is getting jet. Need a lot of trees up in my head. Got a lot of dental in my bed to run that real. Well, I know flicker girl, them on the road, them got the goody goody. One thing me have to tell them, don't they got the woody woody. Front way, back way, cut the came on off and show me show me. Virgin, them want give me, and me have to took it, took Hot girls out the road, I say them see me, see me. And I tell me, say them have something for give me, give me. How much time I night, them all a dream about the Jimmy, Jimmy. Them a promise, and I tell me, say you feel me, feel me. What a promise is a compare to a fool, so cool. But they don't know, say that man a fi rule the school. When I pet them, just wet them up just like a pool. When I dignitary, way I feel use up me tool. Well, I don't really care what people say. I don't really watch what them want do. Still, I got to stick to my girls like glue. And I might not play number two. All I know this time it is getting jet. Need a lot of cheese up in my head. Got a lot of dancing in my bed to run that relay candy. One big up them chest, but they don't know how to go up they are rated as the best. I wouldn't they love it's the sound of all this. When I get up in a guy, you only girls with your requests. just give me the girl them. Yo, in every minute I'm with it, forget the girl them, excuse it and get them regular visits. just give me the girl them. Now them all a pressure, me sell it, say yeah, me I did up for them off, be them big papa, give me the girl them. Off of the chronic, we take a drag, and I don't mean to brag. Every day I got to shag, give me the girl them. Every time I look in, my mind is on the girls, I want to find out who my love them desire don't really care what people say. I don't really watch what them want do. Still I got to stick to my girls like glue, and I might not play number two. All I know the time it is getting jet. Need a lot of cheese up in my head. Got a little them cell in my bed to run that real. Some guy I live them life and them not really want check it. Them not no girl, no wife, no woman, them not select it. Sometimes me have to wonder if them headset them wreck it. I know them I go the fifth, them don't want correct it. Oh please, them no wanna bees. Them hang out with too much dog and catch fleas. Them no wanna honey, them only want the money. That's how me know, so them boy, they all a move funny. Look like them lost, living in the past. One thing me have to tell them, sorrow mom. Them better move fast before we get cross. But man, no cater for them just because. Me got so then. Well, I don't really care what people say. I don't really watch what them want do. Still, I got to stick to my girls like glue. And I'm a now play number two. All I know the time it is is getting dread. Need a lot of cheese up in my head. Got a lot of damsel in my bed to run that real. Well, I know flick a girl, them out road, them got the goody goody. One thing me have to tell them that they got the woody woody. Front way, back way, cut the came and off the show shove. Virgin, them want give me and me have to took it, Hot girl, them out road, I say them see me, see me. And I tell me, say them have something for gimme, gimme. How much time I night, them all a dream about me, Jimmy, Jimmy. Them a promise and I tell me, say a fi me, fi me. But a promise is a comfort to a fool, so cool. But they don't know, say that man have to rule the school. When I pet them, just wet them up just like a fool. When I dig get a rim, me have to use up my tool. Well, I don't really care what people say. I don't really watch what them want do. Still, I got to stick to my girls like glue. And I might not play number two. All I know the time it is getting dread. Need a lot of cheese up in my head. Got a little damsel in my bed to run that real. Hau izen da Light Glue, hau izen da St. Paul, eta hau 2002a da. Geroztik jarraitu izan dau San Paul nazioarteko artista ezberdinekin musika eta kolaborazioek egiten, dansalaren ikutsu hori musika komertzialaren barruan, baina estatu mailan dansalaren testu ingurua orain dela urte gutxi arte izendala nahiko undergrounda, bai, ze dansala jatorriz bebai badeko gauzak izateko era bortitz edo sakarra, musika ere izen leike batzutan ilun naua edo zain belarrirako atxegine. Eh? Eta, bueno, eszena horren barruen, e, referentetako bat, izen da urdulizeko e, bizkaitxe novato, artista, eta honek bai, estatu mailako e, dantzal edo jamaikako kulturaren e, kolektiboetan eta zirkuitoan, zan digun, ez, oso ezagun izan den artista, baina igual Euskal Herri mailan ez dugu hainbeste ezagutu. Eta estatu mailan ez dugu izan olan eh, referenterik musika komertzialaren barruan, ba, bat jal anderinoa agertu zuen arte. Gaur egun e, edo jai entzun izango dugu artista honen abestiren bat, Eta eta ipagarria da niretzako eta bukatzen joteko e, Madrilgo ekoizle eh, interesgarri bat, dansa estiloa jorratzen dauena, elektronikarekin eta beste estilo batzuegaz ustartzen dauena, eta hau da merka bae. Eta bueno, proposamen guzti hauek gehi beste batzuk e, entzun alizeteko prestau izendotzuet e, eh, saio honetarako sorpresa txiki bat, eta bueno, aurratzen dutzuet, eta saio kotzak eukingo dauela bere bere bukaerako sorpresa txiki hori izango dala, ba, bueno, estilo bakoitzeko nik egindako amarra bestien aukerak eta pertsonala eta eta ba, bueno, ba, sesino txiki bat prestau dut eta nietzako estilo honetara hurbildu edo konektarazi e, eh, bestiak abestiak aukeratu dudaz naiz eta asko kanpoen itxi behar izen Eta bueno, espero guztu izena lehenengo programa hau, ni egiz esan nahiko urduri eta nahiko asturatu tibilinaz, kesi mikrofonue, ordena maizoinu eta gidoiaz, baina bueno, lehenengo saioei izeterako, nik uste ez dela antxartu jun, eta espero guztu izena antzulei. Eta bueno, besterik gabe, e, eh, urrengo hastien etorriko ga beste proposamen batekin eta bitartien entzun, dantzatu eta gozatu. Ezkerrik asko. Yeah. Yeah. So we are coming good. Blessings are Lo supe desde que él me la metió, di que no. Oh wow. Cuando entro pa'l party todos dicen oh wow. Él me da todo lo que yo quiera. Wow. Yo no soy segunda ni tercera. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Cuando entro pa'l party todos dicen oh wow. Él me da todo lo que yo quiera. Wow. Yo no soy segunda ni tercera. Oh wow. Wow, wow. Wow, chica, wow, wow. Tiene pila amiga, sin ninguna está en el closet. Dice wow, chica, wow, wow. Quieren el roce. Todo el mundo la mira, pero nadie la conoce. Ya no para el autobús, ahora la llevan en el coche. Tiene octopus y cuando sale por la noche, ella se le canta como un porche. Esa cara Dios la hizo para el derroche. Mira esta clase puta está afilada. Y tú Sé que eres de fuera, yo te enseño, papi, mi ciudad. Abre la boca y mete pastilla, vente ya. Oh, wow. Cuando entro pa'l party todos dicen, oh, wow. Él me da todo lo que yo quiera, wow. Yo no soy segunda ni tercera, oh, wow. wow, wow, wow oh, wow. Cuando entro pa'l party todos dicen, oh, wow. Él me da todo lo que yo quiera, wow. Yo no soy segunda ni tercera, oh, wow. wow. Yeah, ahora party a Da, ahora party a All my girl them turn up on a luxor. What you do to me? Selector. Bounce and wanna feed the girl them bubble pan. If you love to see the girl them a bubble, put up your hand. You play song, fi girl star boss blank. Now the girl them time, play song fi girl white Watch Big selector a player, you no rookie. Catch the baseline, watch it, girl them a should be. Hey, when the girl them a dip it and a drop it, you a funny man. If you no happy, follow me then. you a dash out, so me glad me come out. Ready Philip, what you talking about? Road me live, me no want see no host. We a rave and a wait and the sun bubble, a bubble, bubble, a bubble, bubble, a bubble, bubble, dem a bubble, bubble, a bubble, bubble, a bubble, bubble, a bubble. Alright then, y'all them on head top a spin like it. Me have to ask if some of them right it. Watch that one day with the wire waistline. Watch your body there, yo dog. Look how that beat, cock up, girl. Show your talent and skill. Red label wine, you a turn on the drill. Like a bus in a me head like grenade, but all when me talking, the late thing I left. Y'all had a shot, so me glad me come out. Ready for left, what you talking about? Road me lit, me no want see no host. Me a rave and a wait, man, it's sun fi come out. Y'all a bubble, bubble, y'all a bubble, bubble, y'all a bubble, bubble, them a bubble, bubble, y'all a bubble, bubble, y'all a bubble, bubble, y'all a bubble, bubble, them a bubble. Yeah, on a party I love Pa- party, on a party I love so. Da, da, all that party I love fi what you talking about? Road me live, me no want see no house. Me a rave and a wait, pan the sun fi come out. Gyal a bubble, bubble, gyal a bubble, bubble, gyal a bubble, bubble, gyal a bubble, bubble dem a bubble, bubble, gyal a bubble, bubble, gyal a bubble, bubble, gyal a bubble. All right then. quacker yo. I mean that doggy style, puppy whisper. My cocky so hot it the fire fever. If you can't broke it off, hasta la vista. Dal afi, ava, pussy, power, rabbit, Lego, Queen, lower, godo, lover, godo, cover, tattoo, color, warm, summer. Millipede, Wanna and pull up, pussy, lippy, call up, um, all of my, all of about, Philly, dilly, bella, best, fall up, Philly, dilly, bella, best, fall up, Back shot, somehow you got extra. Forget me not when it's sweet, yo. What you say? Fever, buy your punani. Point see me, baby, everything crisp. My good love make you turn and crisp. Fever, buy your punani. Point see me, baby, everything crisp. My good love make you turn and crisp. Back shot, somehow you got extra. Forget me not when it's sweet, yo. What you say? Quizá tú me traigas pena, pero no puedo perderte. El número uno, la que más te pega. Es un placer conocerte. Quizá tú me traigas pena. so tight, so my man now fi cheat. Phone take a picture, yeah, that you fi tweet. Tell them, girl, them wine, yeah, them careful. Me a pull it and I catch it on the beat, me just a drop it. Oh, me twerk it and I slap it on the gong like me a map it. Oh, me stuck it and I pop it and I wine it and I lap it. Take a picture, you fi snap it, Facebook it, but crap it. yes, I saw me like it. Bassline, Me a boss a wine. Pan the bass. Pan the bass. Line.